Потім знову сідав, просив продовжувати і знову схоплювався. Але наприкінці доповіді притих і сидів уже непорушно, немов пройнятий якоюсь одною думкою. Коли Степан закінчив і, вийнявши із кишеньки пілюльку, проковтнув її дев'ятий вовкнув. Це все записано у цьому шитку. Так, все є тут, тільки у сконденсованому вигляді. Добре, добре і дев'ятий, сперши голову на руки, якийсь час сидів так. Степан Петрович тримався рукою за бік і повільно курив. Чарки він більше не торкався. Так, підвівши голову, промовив дев'ятий і взяв тонкими пальцями цигарку з коробки. Так ми, значить, однаково думали і думаємо. Ти привіз мені підтвердження моїх міркувань і догадувань. Але я все ж таки не ждав, що дійсність така. І після твого оповідання виникає питання, як же жити далі. Він знову спер голову на руки, поставлені ліктями на коліна, і довго сидів так, а Степан старався не рухатись. Нарешті дев'ятий підняв голову, глибоко зітхнув і помалу сказав: Так, це все правда. Але твоя ідея викласти це все там і зробити їм цю пропозицію досить ну, досить небезпечна для викладача. Це, власне, голубчику є грава банка, ставка, ставка своє життя. Але таке, як воно тепер є, чи варто за нього труситись? Він слабенько і іронічно посміхнувся. Потім помалу підвівся і вже не бурхливо і швидко, а повільно, тихо почав ходити по кімнаті. Іноді він зупинявся біля стола, водив пальцями по краю його, схитував головою, знову ходив. Але ти не бійся, Степане, зупинившись проти нього, раптом сказав він. Я тебе не замішаю у свій виступ, якщо я зважусь на нього. Навпаки, я тобі обіцяю взяти тебе під захист, якщо Білугін та інші схочуть тебе придушити. Я знаю що там є такий намір, але поки я в політбюро, ти можеш жити спокійно, не дам тебе. Але коли мене придушать, ну тоді, братуху, викручуйся, як сам зможеш. Я не знаю ще, чи рішусь на цей виступ. В кожному разі муситиму добре до нього підготуватись з усіх боків. Між іншим, ти маєш ту капсулку отрути, яку ми мали при собі під час війни? Так, маю тихо сказав Степан і, двома пальцями вийнявши із горішньої кишеньки жилета білу паперову грудочку, показав її дев'ятому. Добре, ну то носи раз у раз при собі. Наша з тобою мета чиста і велика, але хто зна, бувають всілякі непорозуміння. То добре, дорогий, я буду серйозно думати, і коли рішуся, то використаю твій рукопис. А тепер, вибач, мушу їхати додому. Треба перед засіданням політбюро зазирнути до себе. Степан Петрович поспішно підвівся і, взявши свій портфель у ліву руку, простягнув праву дев'ятому. Той міцно потиснув її і раптом сильно обняв Степана. Прощай, голубчику. Розбивши обійми, тихо сказав він. Може, побачимось, а може, і ні. Ні телефонувати, ні кликати до себе не буду. Так буде краще для нас обох. Але коли матиму вже щось вияснене і певне, тоді, може, і побачимось. Але тепер усе таке непевне, то бувай. Степан Петрович, зігнувшись, тихо вийшов з кабінету 9-го. Розділ 23. Дев'ятий кожну вільну годину присвячував готуванню своєї доповіді Політбюро. За основою її був рукопис Іваненка з усіма головними його тезами. А Іваненко у цей час лежав у ліжку, як йому було наказано лікарем МДБ, якого навмисно покликала Маруся. Катерині Семенівні було пояснено, що це був такий спосіб взяти відпустку на службі, і вона охоче й лукаво згодилася з цим. Маруся майже не відходила від батька і разом з ним у смертельній тузі ждали якого-небудь знаку від дев'ятого. До них приходив Сергій Петрович, який уже знав про розмову Степана зі своїм могутнім другом, і так само ждав його повідомлення.